แนะนำบทยูซุฟ บทยูซุฟนี้เป็นบทมักกิยามี 111 องค์การ ซึ่งประมวลไว้ด้วยเรื่องราวประวัติความเป็นมาของบรรดานาบี ในบทนี้ได้แยกกล่าวถึงเรื่องราวของนบียูซุฟบุตรของนบียากูบไว้อย่างละเอียดพอสมควร เป็นต้นว่า สิ่งที่เขาได้ประสบกับการทดสอบนานาชนิด ได้รับการทรมานจากพี่ของเขาและคนอื่น ๆ ในธรรมเนียบของผู้วาราชการอียิปต์ รวมทั้งในคุกตลอดจนการวางแผนล่อลวงของเหล่าสตรีในธรรมเนียบจนกระทั่งอัลลอฮ์ทรงบันดาลให้เขารอดพ้นจากความหนักใจ จุดมุ่งหมายในการนี้ก็เพื่อเป็นการปลอบใจท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ขณะที่ท่านกำลังประสบกับความขับขันและกลุ้มใจในการสูญเสียคนรักทั้งสองคนในปีเดียวกัน คือ คอดียะ ภรรยาสุดที่รักของท่านและอบูตอลีบ คุณลุงของท่าน บทยูซุปนี้มีสำนวนโดดเด่นไม่เหมือนกับบท มักกิยะอื่นๆ ทั้งในด้านการใช้ถ้อยคำสำนวน การเรียบเรียงข้อความประวัติ และเข้าโครงเรื่องก็เป็นที่เพลิดเพลินจับใจ อีกทั้งการดำเนินเรื่องก็เข้าถึงจิตใจของผู้อ่าน ในรูปแบบที่นุ่มนวลละมุนละไมไพเราะกลมกลืนและเข้าใจง่าย มีบรรยากาศแห่งความเอ็นดูความเห็นอกเห็นใจและความสงสาร ด้วยเหตุนนี้อะเกาะกล่าวว่า ผู้ที่เศร้าโศก เมื่อได้ยินการอ่านบทยูซุฟแล้วจะรับความสงบทางด้านจิตใจ บทยูซุฟถูกประทานลงมาแก่ท่านรอสุลลอ์สลลลอฮุอะลัยวะสลัมขณะที่ท่านอยู่ในภาวะขับขันและวิกฤตในการดำเนินชีวิต เพราะในระยะนั้นท่านและบรรดาผู้ศรัทธาได้รับความทุกข์และโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งในการสูญเสียผู้ให้ความสนับสนุนท่านในการเผยแพร่ศาสนาทั้งสองคน ดังได้กล่าวมาแล้ว นอกจากนั้นท่านและบรรดาผู้ศรัทธายังถูกทำร้าย และได้รับการข่มเหงจากฝ่ายตรงข้าม จนเป็นที่รู้จักกันดีว่า ปีนั้นเป็นปีแห่งความโศกเศร้าท่ามกลางบรรยากาศดังกล่าวอัลลอฮ์ได้ประทานบทนี้ลงมาให้แก่นบีของพระองค์เพื่อเป็นการปลอบใจและบรรเทาทุกโศกที่ท่านกำลังเผชิญอยู่ คล้ายกับว่าอัลลอฮ์จะทรงกล่าวกับนบีของพระองค์ว่า โอ้มุฮัมมัดเอ๋ย เจ้าอย่าได้เศร้าโศกเสียใจและเป็นทุกข์ร้อนต่อการต่อต้านและการทำร้ายจากกลุ่มชนของเจ้าเลยท่านี้ก็เพราะว่าหลังจากความทุกข์ยากก็จะมีการผ่อนคลายหลังจากความขับแค้นก็จะมีทางออก จงดูพี่ชายของเจ้ายูซุฟเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขา เช่น การทดสอบเนื่องจากความอิจฉาและการวางแผนจากพี่ๆของเขา การทดสอบจากการถูกโยนลงไปในบ่อลึก การทดสอบจากการล่อลวงและการหลงรักของภรยาผู้วาราชการ การทดสอบในการติดคุกหลังจากการมีชีวิตอย่างสำราญในรั้วในวัง จงดูซิว่ายูซุฟมีความอดทนอย่างไรต่อการทดสอบดังกล่าวทั้งนี้เป็นการต่อสู้เพื่อการสร้างศรัทธาเพื่อความถูกต้องและสัจธรรม ยูซุฟได้อดทนต่อภัยอันตรายและการทดสอบนานาประการ จนกระทั่งอัลลอฮ์ทรงเปลี่ยนสภาพของเขาด้วยการให้ออกจากคุกเข้าสู่วัง จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ราชการปกครองอียิปต์มีอำนาจครอบครองเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ ได้รับการจงรักภักดีและก็มีเกียรติ จนกิตติศัพท์เลื่องลือไปทั่วทุกสารทิศนี่แหละคือการตอบแทนของพระผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมต่อบรรดาบ่าวของพระองค์ที่จงรักภักดี ผู้ใดที่มีความอดทน หนักแน่นต่อการทดสอบ จะต้องทำจิตใจเข้มแข็ง เพื่อเผชิญกับการทดสอบ จะต้องทำจิตใจเข้มแข็ง เพื่อเผชิญกับการทดสอบที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า ในที่สุดเขาจะรับการตอบแทนที่คู่ควรเหมาะสมทุกประการเช่นเดียวกับบรรดารอซูลในอดีต สาเหตุของการประทานบทนี้ มีรายงานว่าพวกยะฮูดได้ถามท่านรอซูลุลลอฮ์สลลลอฮุอะลฮิวะซัลลัม ถึงเรื่องราวของนบียูซุฟ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างนบียูซุฟ กับพี่ ๆ ของเขา สุรานี้จึงถูกประทานลงมาบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมด้วยพระนามของเราผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัลิฟลามรอติลกอายาตุลกิตาบิลมุบีนอัลิฟลามรอ เหล่านี้คือองค์การทั้งหลายของคำพีที่ชัดแจ้งแท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาเป็นภาษาอาหรับเพื่อพวกเจ้าจะได้ใช้ปัญญาคิด ن وإن كنت من قبله لمن الغافلين เราจะเล่าเรื่องราวที่ดียิ่งแก่เจ้าตามที่เราได้ประทานองค์การอัลกุรอานนี้แก่เจ้า ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าอยู่ในหมู่ผู้ที่ไม่ทราบเรื่องราว إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر ك و ك ب บา إني จงดำลึกถึงขนาดที่เขากล่าวแก่พ่อของเขาว่า โอ้พ่อจ๋าแท้จริงฉันได้ฝันเห็นดวงดาวสิบเอ็ดดวง และดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ฉันฝันเห็นมันคารวะต่อฉันกลยาบุนลาตกซุสรุยาะลาอิวติกฟยคีดูลกะคดาอินนัชชัยตานลิลอินซานอดูมมุบีนเขายะกูบกล่าวว่า โอ้ลูกรักเอ๋ยเจ้าอย่าได้เล่าความฝันของเจ้าแก่พี่น้องของเจ้าเป็นอันขาดเพราะพวกเขาจะวางอุบายแก่เจ้าอย่างมีเล่ห์เหลี่ยม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 قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم และเช่นนั้นแหละ พระผู้อวยบานของเจ้าทรงเลือกเจ้า และทรงสอนให้เจ้ารู้วิชาทำนายฝัน และทรงให้ความโปรดปรานของพระองค์สมบูรณ์แก่เจ้าและวงวานของยากูบเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงให้ความโปรดปรานสมบูรณ์ แก่ปู่ทั้งสองของเจ้ามาก่อนแล้ว คืออิบรอฮีมและอิสหาก แท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าเป็นผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปริชาญาลกดกานฟียูซุฟวะอิควตฮีอายาตุลลิสาอิลีนแท้จริงเกี่ยวกับยูซุฟและพี่น้องของเขานั้นมีสัญญาณหลายประการสำหรับสอบถามอิกาลูลยูซุฟวะอะคูฮูอะฮับบุอิลาอบีนามินนาวะนะห์นุอุสบะ ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين จงระลึกถึงขณะที่พวกเขากล่าวกันว่า แน่นอน ยูซุฟและน้องของเขา เป็นที่รักแก่พ่อของเรา ยิ่งกว่าพวกเรา ทั้งๆทที่พวกเรามีจำนวนมาก แท้จริง พ่อของเราอยู่ในการหลงผิดจริง ๆอกุลูยูซุฟอวิตรหูอัรดัยยัคลุลกุมวจุฮอบีกุมวะตะกูนู وتكونوا من بعده قوما صالحين พวกเจ้าจงอย่าฆ่ายูซุฟเลย หรือเอาไปทิ้งในที่เปลี่ยวเสีย เพื่อความเอาใจใส่ของพ่อของพวกเจ้า จะเกิดขึ้นแก่พวกเจ้า และพวกเจ้าจะเป็นกลุ่มชนที่ดี หลังจากเขา ق ล ل قائل م ن ู م لا ت ق ت ل อ ا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين คนหนึ่งในหมู่พวกเขากล่าวว่า พวกเจ้าอย่าฆ่ายูซุฟเลย แต่จงโยนเขาลงไปในบ่อลึก พื่อผู้เดินทางบางคนจะได้เอาเขาออกมาหากพวกเจ้าจำต้องกระทำเช่นนั้นนพวกเขากล่าวว่า โอ้คุณพ่อของเรา ทำไมท่านไม่ไว้ใจเราที่มีต่อยูซุฟและแท้จริงเรานั้นเป็นผู้เอาใจใส่ต่อเขา أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون พรุ่งนี้ขอให้ส่งเขาไปกับเรา เพื่อเขาจะได้กินอิ่มและเล่นอย่างสนุก และแท้จริงเรานั้นจะเป็นผู้ดูแลกาลอินนีลาฮซุนนีอันตะฮับูบิฮวะอะคาฟอันะกุละฮุดดิบวะอันมันกาฟิลูน เขากล่าวว่า แท้จริงมันจะทำให้ฉันเศร้าใจ เมื่อพวกเจ้าจะเอาเขาไป และฉันกลัวว่าสุนัขป่าจะกินเขา ขณะที่พวกเจ้าไม่ได้เอาใจใส่ต่อเขา พวกเขากล่าวว่า หากสุนัขป่ากินเขาทั้งๆทที่เรามีจำนวนมาก ดังนั้นพวกเราก็เป็นผู้ขาดทุนอย่างแน่นเมื่อพวกเขาพาเขาไป พวกเขาตกลงกันว่าจะเอาเขาโยนลงไปในบ่อลึก และเราได้ประทานองค์การแก่เขาคือยูซุฟว่า แน่นอน เจ้าจะได้เล่าแก่พวกเขา ถึงการกระทำของพวกเขาในครั้งนี้ โดยที่พวกเขาไม่รู้สึกและพวกเขาได้กลับมาหาพ่อของพวกเขาเวลาค่ำพลางร้องไห้ قالوا يا บานาอิน ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين พวกเขากล่าวว่า โอ้พ่อของเรา พวกเราได้ออกไปวิ่งแข่งกัน และเราได้ปล่อยยูซุฟไว้เฝ้าสิ่งของของเรา แล้วสุนัขป่าได้มากินเขา และท่านย่อมไม่เชื่อเรา ทั้งๆทที่พวกเราเป็นผู้พูดจริง และพวกเขาได้นำเสื้อของเขามา มีเลือดปลอมติดอยู่ เขากล่าวว่า แต่ว่าพวกเจ้าได้แต่งเรื่องขึ้น

และคณะเดินทางได้มาถึงแล้วพวกเขาก็ได้ส่งคนแบกน้ำของพวกเขาไปตักน้ำจากบ่อ เขาได้หย่อนถังของเขาลงไปในบ่อ เขากล่าวว่า โอ้ ข่าวดีจริงๆ นี่มันเด็กนี่ และพวกเขาได้ซ่อนเขาไว้เป็นสินค้า แต่เราทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเขากระทำ และพวกเขาได้ขายเขาไปด้วยราคาที่ถูกนับได้ไม่แพงนัก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 และเพื่อเราจะได้สอนให้เขารู้วิชาทำนายฝัน แล้วเราทรงเป็นผู้พิชิตในกิจการของพระองค์ แต่ถ้าว่ามนุษย์ส่วนมากไม่รู้ และเมื่อเข้าบรรลุวัยหนุ่มชะกัน เราได้ความสุขรอบคอบและวิชาการแก่เขา เช่นนั้นแหละ เราตอบแทนแก่บรรดาผู้กระทำความดี وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون และนางได้ยั่วยวนเขาโดยที่เขาอยู่ในบ้านของนาง และนางได้ปิดประตูอย่างแน่นและกล่าวว่ามานี่สิเขากล่าวว่าฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์แท้จริงเขาสามีของนางเป็นนายของฉัน ให้ที่พักพิงที่ดียิ่งแก่ฉัน แท้จริงบรรดาผู้อาธรรม จะไม่บรรลุความสำเร็จ และแท้จริงนางได้ตั้งใจมั่นในตัวเขา และเขาก็ตั้งใจในตัวนาง หากเขาไม่เห็นหลักฐานอันชัดแจ้งจากพระผู้อภิบาลของเขาเช่นนั้นแหละ เพื่อเราจะให้ความชั่วและการลามกห่างไกลจากเขา แท้จริงเขาคือคนหนึ่งจากวงเบาของเราที่บริสุทธิ์ใจ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب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 และทั้งสองได้พบสามีของนางที่ประตู นางกล่าวว่าอะไรคือโทษของผู้ประสงค์ร้ายต่อภริยาของท่านนอกจากการจำคุกหรือการลงโทษอย่างเจ็บปวดกา إن كان قميصه قد من ق ب ตวะฮ ق วะมินัลกา ا ิบีนเขากล่าวว่า นางได้ยั่วยวนฉัน และพยานคนหนึ่งในบ้านของนางได้เป็นพยาน หากเสื้อของเขาถูกดึงขาดทางด้านหน้า ดังนั้นนางก็พูดจริง และเขาก็อยู่ในหมู่ผู้กล่าวเท็จ وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين และหากว่าเสื้อของเขาถูกดึงขาดทางด้านหลังนางก็กล่าวเท็จและเขาอยู่ในหมู่ผู้พูดจริง فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ดังนั้นเมื่อเขาเห็นเสื้อของเขาถูกดึงขาดทางด้านหลัง เขากล่าวว่าแท้จริงมันเป็นอุบายของพวกเธอ แท้จริงอุบายของพวกเธอนั้นยิ่งใหญ่นะยูซุฟอาริดอันฮาดาวัสตัฟฟิรีลิดันบิกอินนักคุนติมินัลคาติอีนยูซุฟจงหันหลังให้เรื่องนี้เถิดและเธอจงขออภัยความผิดของเธอ แท้จริงเธอนั้นอยู่ในหมู่ ผู้กระทำความผิด และพวกผู้หญิงในเมืองกล่าวว่า ภรยาของผู้ว่าได้ยั่วยวนเด็กรับใช้ของนาง แน่นอนเขาทำให้นางหลงรัก แท้จริงเราเห็นนางอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้ง فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه د ب ر ن ه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم เมื่อนางได้ยินเสียงวิจารณ์ของนางเหล่านั้น นางจึงส่งคนไปยังนางเหล่านั้น และนางได้เตรียมที่พักพิงสำหรับนางเหล่านั้น และได้นำมีดมาให้ทุกคน ในหมู่นางเหล่านั้น และนางกล่าวแก่เขาว่า จงออกไปหานางเหล่านั้นเถิด เมื่อนางเหล่านั้นเห็นเขาก็ให้การสรรเสริญและเฉือนมือของตัวเองและกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ นี่ไม่ใช่มนุษย์เป็นแน่

เขากล่าวว่า โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน คุกนั้นเป็นที่รักยิ่งแก่ฉันมากกว่าสิ่งที่พวกนางเรียกร้องฉันไปสู่มันถ้าพระองค์มิทรงให้อุบายของนางพ้นไปจากฉันแล้ว ฉันอาจจะโน้มเอียงไปหาพวกนาง และฉันจะเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้โง่เขลาอินนหูฮุวัสมีอุลอาลีม ดังนั้นพระผู้อิบานของเขาได้ตอบรับเขาแล้ว แล้วพระองค์ทรงให้อุบายของพวกนางพ้นห่างไปจากเขา แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ทุมมาบดาลหุมมิบาดมารอลอายาตลยสจุนนหูฮัตตาฮีนเมื่อเป็นที่ประจักษ์แก่เขาหลังจากที่ได้พบเห็นหลักฐานอันชัดแจ้งก็ลงความเห็นว่า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 และชายหนุ่มสองคนมหาดเล็กได้เข้า คุกพร้อมกับเขาหนึ่งในสองคนกล่าวว่า แท้จริงฉันฝันเห็นว่าฉันคั้นเหล้าและอีกคนหนึ่งกล่าวว่า แท้จริงฉันฝันเห็นว่าฉันแบกขนมปังไว้บนศีรษะของฉัน แล้วนกได้มากิน จงบอกเราถึงการทำนายฝันด้วย แท้จริงเราเห็นท่านอยู่ในหมู่ผู้ทำความดี قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون อาหารที่เจ้าทั้งสองจะได้รับยังมาไม่ถึงเจ้าทั้งสอง เว้นแต่ฉันจะบอกเจ้าทั้งสองเป็นการทำนายมันก่อนที่มันจะมาถึงเจ้าทั้งสอง และนั่นแหละคือสิ่งที่พระผู้อิบานของฉันทรงสอนฉันแท้จริงฉันได้ละทิ้งแนวทางของกลุ่มชนผู้ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และพวกเขาเป็นพวกที่ปฏิเสธศรัทธาต่อวันประโลกวัตตบะตุมิลลตอาบาอิบราฮี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 ไม่เป็นการบังควรแก่เราที่จะตั้งภาคีด้วยสิ่งใดต่ออัลลอฮ์นั่นมาจากความโปรดปรานของอัลลอฮ์แก่เราและแก่มนุษยชาติ แต่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ขอบคุณยาซาฮิบัยซิจนอัรบาบมุตฟริกูนขยรุนอามิลลาฮุลวาฮิดุลกฮารโอ้ เพื่อนร่วมคุกทั้งสองของฉันเอ๋ยพระเจ้าหลายองค์ดีกว่า หรือว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะ ผู้ทรง อานุภาพดีกว่า ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتموها อินิลฮุกมุอิลลาลิลลาฮิอัมรอัลลาตะอบุดูอิลลาอียาดดดาลิกัีนุ ذلك ا มวะลา ل ินนะอักษรันนาสิลายะลามูนสิ่งที่พวกเจ้าเคารพพักดีอื่นจากพระองค์ไม่ใช่อื่นใด นอกจากบรรดาชื่อที่พวกเจ้าและบรรดาบรรพบุรุษของพวกเจ้าใช้เรียกเท่านั้น อัลลอฮ์ไม่ได้ทรงประทานหลักฐานในเรื่องนี้ลงมา การตัดสินไม่ได้เป็นสิทธิของใครนอกจาก อัลลอฮ์พระองค์ทรงใช้ไม่ให้พวกเจ้าเคารพพักดีสิ่งใดนอกจากพระองค์เท่านั้น นั่นคือศาสนาที่เที่ยงธรรม แต่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้ ยาซาฮิบสซิจนอัมมาาฟ د ك م ا ف ي س บบะฮูคัมรา وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان โอ้เพื่อนร่วมคุกทั้งสองของฉันเอ๋ยส่วนคนหนึ่งของเจ้าทั้งสองเขาจะรินเหล้าให้นายของเขา และส่วนอีกคนหนึ่งจะถูกแขวนตรึงแล้วนกจะกินศีรษะของเขา เรื่องถูกกำหนดไว้ตามที่เจ้าทั้งสองขอความเห็น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 และกษัตริย์ได้ตรัสว่าแท้จริงฉันฝันเห็นวัวตัวเมียอ้วนเจ็ดตัวถูกวัวผอมเจ็ดตัวกินพวกมัน และรวงข้าวเขียวเจ็ดรวงถูกรวงข้าวแห้งเจ็ดรวงรัดมัน โอ้คุณนางทั้งหลายเอ๋ยจงอธิบายการฝันของฉันนี้ให้แก่ฉัน หากพวกเจ้าเป็นผู้ทำนายฝันได้ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين พวกเขากล่าวว่าเป็นการฝันที่สับสน และพวกเราไม่ใช่ผู้รู้ในการทำนายฝัน เขาผู้รอดพ้นคนหนึ่งในสองคนดำลึกขึ้นมาได้หลังจากชั่วระยะเวลาหนึ่ง ล่าวว่าฉันจะขอบอกท่านถึงการทำลายฝันพวกท่านจงส่งฉันไปสิยูซุฟอายุฮัสซิดดีกอัฟตินาฟีสบอิบกราตินซิมานียะคุลุฮุนนสบอุนอิจาฟ يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ยูซุฟผู้มีสัจจะเอ๋ยจงอธิบายกับเราถึงเรื่องวัวตัวเมียอ้วนเจ็ดตัว ถูกวัวผอมเจ็ดตัวกินและรวงข้าวเขียวเจ็ดรวง ถูกรวงข้าวแห้งเจ็ดรวงรัดหวังว่าฉันจะกลับไปหาพวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้รู้เรื่อง قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في س ن ب ر ه إلا قليلا إلا قليلا مما تأكلون ยู س ุบอกว่า พวกท่านจะต้องเพาะปลูกเป็นเวลาเจ็ดปีต่อเนื่องกัน สิ่งที่พวกท่านเก็บเกี่ยวได้ก็จงปล่อยมันไว้ในรวงของมัน เว้นแต่ส่วนน้อยที่ท่านจะใช้เป็นอาหารหลังจากนั้นเจ็ดปีแห่งความแรนแค้นจะติดตามมา มันจะกินสิ่งที่ท่านสะสมไว้สำหรับมัน นอกจากส่วนน้อยที่ท่านจะเก็บเอาไว้ทำพัน ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون หลังจากนั้นปีที่ผู้คนจะได้รับฝนติดตามมา และในปีนั้นพวกเขาจะได้คั้นองุ่น وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة ا ل ت ي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم และกษัตริย์กล่าวว่าจงนำเขามาหาฉันสิ เมื่อคนนำข่าวมาหาเขา เขากล่าวว่า จงกลับไปยังนายของเจ้า แล้วถามพระองค์ถึงเรื่องผู้หญิงที่เฉือนมือของนาง แท้จริงพระผู้อภิบาลของฉัน ทรงรอบรู้ถึงอุบายของพวกนางเหล่านั้น